Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvažni gledatelji, <clears throat> ovo je, evo, napokon i naša zadnja emisija u serijalu emisija Zimska škola Islama. Malo prije smo citirali da u predmetu akide mi smo rekli da ćemo rezimirano i kratko za početnike ljude koji, hajde da kažemo, želi da nauči osnovne stvari o svojoj vjeri, e, govorit ćemo o temeljima imana kroz u prizmi hadisa Džibrila alaihi salatu wasalam, koji je pitao Božeg poslanika šta je to iman, pa mu je Allah poslanik alaihi salatu wasalam spomenuo šest temelja koji sačinjavaju vjerovanje u Znači Allah subhanahu vjerovanje u Allaha, meleke, poslanike, knjige, vjerovanje u sudnji dan i vjerovanje u kader, sudbinu, Allahu određenje dobra i zla. E, ja sam e, ovih dana se doista družio sa knjigom Vjerovanje u Allahovu e, određenje i sudbinu od Mohamed Ibrahima Elhameda. Mi smo ovu knjigu predstavili prvu noć kada smo govorili o knjigama koje govori o kader, kada govori knjige o akidi i doista sam vidio da je ovo jedna od najboljih knjiga kako na arapskom jeziku, tako isto definitivno i na bosanskom jeziku koja govori o kaderu. Knjiga koja definitivno opširno govori o ovom pitanju na jedan izuzetno lagahan način, ali isto tako s drugog aspekta kada je u pitanju e, naučni pristup, znači knjiga je definitivno, može se slobno kazati, najbolja knjiga e, na bosanskom jeziku koja govori o kaderu. <clears throat> ja ću pokušati e, rezimirano i kratko da priđemo preko ove knjige spominjući neke najbitnije stvari koje bi čovjek vjernik trebao da zna i da vjeruje da bi njegovo vjerovanje ako Bog da bilo ispravno u pogledu kadera i samim tim da bi njegovo e, vjerovanje generalno bilo ispravno jer vjerovanje u kader je sastavni dio vjerovanja e, u Allah subhanahu odnosno jedan od šest e, temelja imana. <clears throat> Na samom početku autor, Allah nam ga poživio, Mohamed Ibrahim El Hamed, spomenuo jednu interesantnu činjenicu, a to je da s vremena na vrijeme e, među masama se pokrene tema da li treba govoriti o kaderu ili ne. Pa je on spomenuo nekoliko faktora zašto treba govoriti o kaderu, a s druge strane poslije će spomenuti šta je to razlog, zašto ljudi smatraju da ne treba govoriti o kaderu. Pa kaže šeh e, u 23. stranici vjerovanju kader predstavlja jedan od osnovnih temelja na kojima počeva vjera Islam. Vjerovanje u kader je jedan od temelja Islama, jedan od temelja imana, jedan šesti temelj e, vjerovanja u Allah s.w.t. i znači sastavni dio imana. Pa e, ako bi zapostavili govor o tome, mi smo zapostavili govor o jednom temelju imana, što sigurno, e, sigurno nosi sa sobom mnoge, mnoge negativne posljedice. Isto tako, <clears throat> vjerovanje E, u kader spomenuto je u ovom veličanstvenom hadisu Džibrila alihi salatu wasalam i da je to bilo sporno govoriti o tome e, Allah poslanik alihi salatu wasalam ne bi Džibrilu to spominjao da je to jedan od šest ruknova i temelja vjerovanja. Isto tako, <clears throat> treća stvar, vidjet ćemo da Kur'an e, generalno poziva na razmišljanje o kuranskim ajetima. Imamo ajete koji govori o kaderu, pa kao što nam je naređeno da razmišljamo o svim drugim ajetima, isto tako nam je naređeno da razmišljamo i da spoznajemo ajete koji govori o kaderu. A vidjet ćemo poslije, doista je mnogo, na desetine, ako ne i stotine e, ajeta koji govori direktno ili indirektno o kaderu ili o nekom sastavnom dijelu kadera. Pa znači, generalno Kur'an Kur'anski ajeti nam kažu efela je il Kur'ane, zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu, samim tim je obuhvaćeno i da čovjek razmišlja i da studiozno pristupi ajetima koji govori o kaderu, jer ne postoje drugi argumenti koji isključuju ove ajete iz ove naredbi. Isto tako, e, pod broj četiri, e, kaže nam autor da su ashabi postavljali Božijem poslaniku, ali i salatu wasalam, veoma precizna pitanja u pogledu kadera i Allah, poslanik ali se letu im je odgovarao na ta pitanja bez da im je znači e, da ih je ukorio i bez da im je zabranio da se postavljaju pitanja o kaderu. Sama ta činjenica ukazuje da o kaderu treba govoriti i treba odgovarati ljudima na nejasnoće koje imaju u pogledu kadera. <clears throat> Isto tako tačka broj 5, ashabi su svoje učenike tabiine podučavali kaderu i najbitnim i naj, e, što bi rekao, e, sitnim pitanjima vezano za kader. <clears throat> Broj šest, najistaknutiji učenjaci iz prvih i odabranih generacija muslimana napisali su o temi kadera, temi kadera vrlo opširna i obimna djela. Znači sama činjenica i to da nije bilo dozvoljeno govoriti o kaderu, ne bi veliki učenjaci iz prvih generacija već pisali o kaderu da je to bilo zabranjeno. U svakom slučaju na 26. stranici e, e, autor ove knjige Mohamed Ibrahim El Hamed spominje e, zbog čega se ljudi vremena s vremena na vrijeme kod ljudi pojavi ta nejasnoća da ne treba govoriti o kaderu. Pa je ovdje spomenuo e, hadis Božih poslanika ali se letu sramu kojim stoji od Abdullah ibn Mas'uda da je Allah poslanik rekao kada se spomenu moji sabi, vi se suzdržite, nemojte komentarsati. Kada se spomenu zvijezde i tada se suzdržite, kada se spomeni kader i tada se suzdržite. Znači hadis u kojem jednostavno e, kao da Allah poslanik ali se letu zabranjuje da se priča o kaderu. Pa kaže Allah poslanik kada se spomenu moji ashabi, vi se suzdržite. Kada se spomenu zvijezde, vi se suzdržite. I kada se spomeni kader, vi se suzdržite. Nemojte ništa komentarisati. Pa je nakon toga e, šeh Mohamed Ibrahim e, spomenuo nekoliko argumenata, odnosno e, nekoliko načina kako i na koji način razumjeti ovaj hadis. Jer vidimo u početku hadisa, Allah poslani kaže, kada se spominu ashabi, vi se suzdržite. Da li to znači da o ashabima ne treba nikako govoriti? Ne. O ashabima treba govoriti, ali treba govoriti e, lijepo, treba ispominjati po dobru, treba govoriti o njihovim vrijednostima, treba ljude podučavati njihovu obavezu prema ashabima. Pa znači ovaj hadis nije općenitog karaktera, već ima on svoje posebno značenje. Kao što znači o Allah poslanik kaže kada se ashabi spomenu vi se suzdržite. Ali suzdržite se od onoga što ne doliči u pogledu ashaba. Dok kada je u pitanju govor gdje ćete hvaliti ashabe, govoriti o njovim vrijednostima, podučavati ljude o njovim obavezama prema ashabima, trebate govoriti. Tako i pitanje o kaderu. Ako ćete o kaderu govoriti ispravno i na način kako je to e, argumentalno, trebate govoriti o kaderu. Ovaj hadis Božijeg poslanika kaže, e, autor može se e, shvatiti, Suzdržite se, nemojte govoriti o kaderu kada je u pitanju raspravljanje i polemiziranje o kaderu bez znanja i bez validnih argumenata. Znači, ako će ljudi govoriti o kaderu bez znanja i bez argumenata, onda se na njih odnosi ovaj hadis. Ili u drugom, e, po drugom mišljenju, prilikom učenja i spoznavanja pitanja vezanih za kader, oslanjati se isključivo na ljudski um i razum. Znači kada se spomini kader, vi se suzdržite, nemojte sve stvari iz kadera da pokušavate dokučiti razumom. Imate određene stvari koje trebate da privatite shodno onome što je došlo u Kur'anu i sunnetu Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. <clears throat> U svakom slučaju, u svakom slučaju, e, Primjer radi, kaže se u tačci broj 5, da se ovaj hadis može shvatiti, vi se suzdržite, suzdržite se od provokativnih, provokativnih pitanja koja u suštini ne bi trebala ni biti postavljena. S takvim pitanjem dolazi i nađije, a evo nekih primjera. Zašto je Allah tog i tog čovjeka uputio napravi put, a drugoga odveo u zabludu i tako dalje. Znači, kaže autor, Ovaj hadis u kojem Allah poslani kaže kada se spomeni kader, vi se suzdržite, suzdržite se od pitanja od kojih nema koristi, koja nisu plodonosna. Da čovjek kaže, gledajući ljude i po njeko, njegovoj logiki da čovjek postavi pitanje a zašto je ovaj upućen, zašto ovaj nije, zašto je ovoga zadesla nesreća, a ovoga nije zadesla nesreća i tako dalje. Znači, ovaj hadis u kojem stoji da kada se spomeni kader da treba se suzdržati, odnosi se prvenstveno da se o kaderu ne govori bez znanja, da se o kaderu ne govori samo kroz prizmu razuma i da se isto tako to odnosi na postavljanje pitanja od kojih nema nikakve koristi. Nakon toga dolazimo na samom početku knjige na stranici broj 34. E, autor knjige nam je spomenuo nekoliko definicija šta je to vjerovanje u ali e, poslije ćemo doći do, do momenta gdje ćemo govoriti da vjerovanje u kader sačinjava četiri stvari. Samim tim kada spoznamo te četiri stvari možemo sami napraviti svoju definiciju kadera. Znači bitno je da kada govorimo o kaderu da znamo da je to Allahovo znanje, da je Allah subhanahu znao šta će se sve desiti, da je uzvišen Allah subhanahu e, sve to zapisao da se ništa ne može desiti osim znači Allahom subhanu wa voljom. Ako to znamo, znači ako ove stvari znamo, one sačinjavaju, one sačinjavaju, one sačinjavaju e, definiciju kadera. <clears throat> Pa kaže nam u jednoj od definicija kadera, kader je Allahovo bezgranično znanje o svemu što se desilo i što će se desiti, njegovom voljom i njegovim stvaranjem te njegovim zapisivanjem istoga. Kader je Allahovo bezgranično znanje. To smo rekli. Prvi, inšala, poslije ćemo o tome govoriti, prvi e, temelj da bi nečije vjerovanje u kader bilo ispravno odredbu jeste da vjerujemo da sve što se dešava, sve što će se desiti i sve što je se desilo, da uzvišeni Allah za to zna. Druga stvar jeste da je to uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zapisao. Treća stvar, da znači sve mimo uzvišnog Allah subhanahu wa je stvorenje, da je uzvišenje Allah subhanahu wa stvorio i da se ništa ne može desiti osim Allahovom subhanahu wa ta'ala dozvolom. Pa kaže se u ovoj definiciji kader, odredba je Allahovo bezgranično znanje o svemu što se desilo i što će se desiti njegovom voljom. Ne može se ništa desiti osim voljom uzvišnog Allaha i njegovim stvaranjem te njegovo zapisivanje istog njegovim stvaranjem, njegovom voljom i njegovim zapisivanjem svega toga. <clears throat> Nakon toga na 35. stranici E, e, počinje nam e, autor govoriti o koristima koji proizilazi iz vjerovanja u kader. Jedna veoma, veoma interesantna stvar, ali mi ćemo samo, hajde da kažemo, spomenuti naslove da vidite koliko je mnogo koristi koji proizilazi iz ispravnog vjerovanja u kader, da bi prešli na mnoge druge teme koje knjiga obrađuje kako bi oko ovog da što više stvari naučili o kaderu. Pa nam je spomenuo primjer radi vjerovanja u kader, vidje i badeta kojim nas je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala obavezao. Vjerovati u kader, to je ibadet, jer je to jedan od šest temelja imana. Pa je to jedan veliki ibadet da čovjek vjeruje u Allahu subhanahu wa ta'ala odredbu. Isto tako, vjerovanje u kader eliminira sve vrste širka. Broj 3. Vjerovanje u kader povećava uputu i iman. Broj četiri, Vjerovanje u kader vjernika čini e, krajnje iskrenim. Broj pet, Vjerovanje u kader rezultira tevekulom potpunim osloncem na uzvišnog Allaha. Vjerovanje u kader povećava bogobojaznost. Vjerovanje u kader budi kod vjernika veliku nadu Allahovu milost i formira najljepše mišljenje o Allahu. Broj osam. Vjerovanje u kader povećava strpljivost vjernika i sposobnost podnošenja tegoba. Vjerovanje u kader povećava strpljivost. Čovjek kada vjeruje ispravno u kader, to povećava njegovo strpljenje i isto tako sposobnost za podnošenje tegoba. Pod broj 9, vjerovanje u kader pospješuje optimizam i doprinosi, doprinosi eliminiranju očaja. Kada čovjek vjeruje u kader, to biva razlogom da čovjek bude optimističan i isto tako eliminira očaj. Vjerovanje u kader vjernika čini apsolutno i bespogovorno zadovoljno sa uzvišnjim Allahom subhanahu wa ta'ala. Ako čovjek vjeruje u kader, on je zadovoljan uzvišenim Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto tako, vjerovanje u kader rezultira zahvalom Allahu. Ako čovjek ispravno vjeruje u kader, to će uzrokovati da on bude zahvalan uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Broj 13. Vjerovanje u kader vjernika čini poniznim i skrušenim. E, broj 14. Vjerovanje u kader budi kod čovjeka plemenitost i velikodušnost. Vjerovanje u kader ispunjava srce vjernika hrabrošću i odvažnošću. Vjerovanje u kader ispunjava vjerniko njegovo srce hrabrošću i odvažnošću. Ako čovjek ispravno vjeruje u kader, Allahovu odredbu, to ispunjava njegovo srce odvažnošću i hrabrošću. Vjerovanje u kader u dosljednom vjerniku budi skromnost i ponos. Vjerovanje u kader budi u vjerniku uzvišene ambicije, ambicioznost. Vjerovanje u kader postići na odlučnost, energičnost i madljivost. Vjerovanje u kader dovodi do eliminiranja zavisti i pakosti. Malo prije smo o tome govorili, ako čovjek ispravno vjeruje u kader, definitivno će to eliminisati iz njegovog života zavist i pakost, ako čovjek vjeruje u Allahu subhanahu wa ta'ala odredbu. Vjerovanje u kader pomaže u odbacivanju sujevjerja i primitivizma. Čovjek koji ispravno vjeruje u kader, nemoguće da ispravno vjerovanje u kader se spoji sa sujevjerjem. Jer insan koji ispravno svati vjerovanje u kader, daleko je od bilo kakvog sujevjerja. <clears throat> Vjerovanje u kader unosi smirenost u srce, daje spokoj duši i dovodi do osjećaja zadovoljstva i sreći ponoviti, veoma bitno. Vjerovanje u kader unosi smirenost u srce. To je ono što svima nama danas nedostaje. Pogledajte samo planetu i vidjet ćete koliko su ljudi nestabilni, koliko su nesretni, koliko su nezadovoljni. Jedan od faktora jeste njihovo neispravno razumijevanje kadera odredbe ili Imate ljudi koji uopšte ne vjeruju u kader. Pa se kaže, vjerovanje u kader unosi smirenost u srce, daje spokoj duši i dovodi do osjećaja zadovoljstva i sreći. Nakon toga, autor, nakon što je pojasnio da o kaderu treba govoriti, nakon što je objasnio kako se odgovara na hadisu kojim stoji da je Allah poslanik rekao kada se spomini kader, vi se suzdržite, nemojte ništa komentarisati, nakon toga spomenuje mnogo koristi, zaista e, jedna lijepa tema koja se može obrađivati putem predavanja i putem hudbi e, za efendije. Znači veoma interesantna tema e, koristi koji proizilazi iz vjerovanja u kader. Nakon toga na 65. stranici autor nam kaže dokazi obaveznosti vjerovanja u kader. Islamski učenjaci kada god određeno pitanje želi da analiziraju, da spomene, uvijek na početku govori o argumentima koji potvrđuju to pitanje. U ovom slučaju je obaveznost vjerovanja u kader. Pa nam kaže e, autor na početku da e, obaveznost vjerovanja u kader potvrđena je i Kur'anom, i sunnetom, i konsenzusom, i fitrom, prirodnom čovjeka, zdravim razumom i osjetilima. Ono što je nama bitno zbog mnogih drugih e, stvari koji nas čekaju jeste da spomenemo nekoliko argumenata Kur'ana, sunneta i konsenzusa. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا Allah je sve stvorio i kako treba kaderom uredio. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا on je taj koji je sve stvorio i kako treba kaderom uredio. Isto tako kaže se u kuranskom ajetu inna kulle shay'in khalaqnahu bi mi smo sve s smjerom i sa kaderom stvorili Allah Žešan kaže inna kulle shay'in khalaqnahu bi mi smo sve stvorili sa mjerom i sa kaderom sa određenjem čak e, vidimo i da znači E, postoji, postoji svakako ovdje autor uvijek kada iznosi neku tvrdnju spomeni nekoliko argumenata, mi zbog skučenosti s vremenom ćemo se ako Bog e, pokušati zadovoljiti sa samo nekoliko argumenta. Nakon toga e, autor je spomenuo poznati hadis Džibrila kojeg mi neprestano citiramo da je u njemu Allah poslanik ali se letu se spomenuo vjerovanje u kader da je to jedan od šest temelja vjerovanja. <clears throat> Isto tako, jedan od argumenata koji potvrđuje obaveznost vjerovanja u kader jeste da je Allah poslanik kazao ukoliko te zadesi nešto što ne voliš, nemoj reći da sam postupio tako i tako, desilo bi se tako i tako, već reci to je Allahovo određenje i on je uradio što je želio. Kada te nešto zadesi, što ne voliš, nemoj reći da sam uradio tako, bilo bi tako, već treba da kažeš kaddarullahi maša fa'al, to je Allahovo određenje, on je uradio ono što je htio. Nakon toga e, autor knjige nam spominje riječi imama Nevevija Rahmetullahi Alihi u kojima imam Nevevija Rahmetullahi Alihi navodi e, da je e, vjerovanje u kader obavezno i po, po Kur'anu i po sunnetu i po konsenzusu islamskih učenjaka. Hafiz ibn Hajar kaže svi iz prvih generacija stava su da se sve dešava shodno odredbi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, pa je znači vjerovanje u kader, Allahovu odredbu, naređeno i obavezno Kur'anom, sunnetom i konsenzusom islamskih učenjaka. Nakon toga, nakon toga autor nam dolazi e, do drugog poglavlja, a to je Šta sve obuhvata vjerovanju kader? Ovo je, hajde da kažemo, najbitnija stvar za čovjeka početnika u vjeri. Nakon što smo shvatili da čovjek vjernik treba da vjeruje u kader, nakon što smo shvatili definiciju kadera, nakon što smo shvatili da treba govoriti ljudima o kaderu, nakon što smo shvatili koliko mnogo koristi proizilazi iz vjerovanja u kader, šta smo to mi kao muslimani obavezni da vjerujemo u pogledu kadera? Pa nam kaže ovdje autor na 81. stranci temeljni postulati vjerovanja u kader. Znači mi ćemo vam ovdje spomenuti šta su to temeljni postulati na kojima se gradi ispravno vjerovanje u kader. Definitivno velik broj ljudi E, u pogledu kadera, sudbine i vjerovanja ima mnogo nejasnoća. Ljudi malo o tome čitaju, ljudi malo o tome znaju i ono što znaju ispretleteno je sa neispravnim. Pa je veoma bitno da znamo šta to vjernik treba da vjeruje da bi njegovo vjerovanje u kader bilo ispravno. Mi ćemo poslije govoriti o tome Mnogi ljudi imaju pogrešnu percepciju, dobro, ako vjerujemo u kader, a da li mi imamo slobodnu volju, da li smijemo svoje grijehe koje činimo pravdati kaderom i tako dalje. Mnogo, mnogo interesantnih pitanja obrađuje ova knjiga koja se vezuju za kader. Pa nam kaže autor, vjerovanje u Allahovo određenje zasniva se na četiri krucijalna e, temelja koje nazivamo i temeljnim postulatima vjerovanja u kader. Ovu temu nužno je dobro razumjeti jer je ona svojstven uvod i preduvjet da se ispravno shvati ova tematika. U suštini nije ni moguće ispravno vjerovati u kader osim nakon poimanja i realiziranja sva četiri postulata koja ćemo spomenuti jer su svi oni povezani i međusobno se prožimaju. Samo onaj ko prizna i primati sve četiri e, temeljna postulata može kazati da je u potpunju vjerovanje u kader. Veoma je bitno, znači ovo je temelj. Kada bi noćas naučili samo ove četiri stvari, to nam je bitno. Ova četiri temelja, oni se međusobno povezani su i da bi čovjekovo vjerovanje u kader bilo ispravno, mora ispuniti njegovo vjerovanje ova četiri temelja. Prvi temelj jeste Allah je sveznajući. Samo ćemo ih citirati, nakon toga ćemo i ako Bog da tako i autor radio kratko pojasniti sa kuranskim, odnosno sa argumentovanjem iz Kur'ana i Sunneta. Pa prva stvar, vjerovati u kader znači vjerovati da Allah subhanahu wa ta'ala je sveznajući. Druga stvar, da je uzvišeni Allah sve zapisao. Vidjet ćemo poslije iz validnih da je uzvišen Allah subhanahu zapisao 50.000 godina prije nego što je stvorio ljude, da je zapisao šta će se sve desiti od početka pa sve do kraja. Treća stvar, Allah, eh, Allah svojom voljom čini šta hoće. Vjerovanje u kader obuhvata, znači prva stvar jeste Allah, e, da je Allah subhanahu sveznajući, da je sve zapisao, isto tako Allah svojom voljom čini šta hoće i Allah sve stvara. Ovo su četiri stvari koje čovjek vjernik mora da zna i da vjeruje da bi njegovo vjerovanje u kader bilo potpuno. Pa prva stvar, Allah je sveznajući. Kaže autor, ovaj postulat podrazumijeva vjerovanje da je Allah, da Allah poznaje i zna apsolutno sve i u globalu i podrobno. Uvijek i zauvijek, bez obzira radilo se ono što je vezano za njegovo djelovanje ili djelovanje njegovih robova. Znači prva stvar da bi vjerovali ispravno u kader jeste da priznamo i da vjerujemo i da shvatimo da uzvišeni Allah apsolutno sve zna i pojedinačno i znači u globalnom znači smislu zna sve vezano za njega subhanu wa ta'ala i za njegove robove uzviši Allah subhanahu ta'ala je sveznajući. Nakon toga e, autor nam kaže ovaj postulat, dakle Allahovo apsolutno sveznanje koje je svemu prethodilo, jednoglasno su i bespogovorno od prvog do posljednjeg priznavali i prihvatali svi Allahovi poslanici, svi ashabi, ali i svi pripadnici ovog umeta koji su krenuli njihovim stopama. Znači ovo je stvar koja je, hajde da kažemo, e, po konsenzusu i učenjaka, i ashaba, i poslanika, svi su pozivali tome da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala e, apsolutno sve poznaje. Čak ćemo vidjeti Allahovo znanje je do te mjere veliko da zna kada bi se nešto desilo kako bi i bilo. A ako se nije desilo, šta bi bilo kada bi se to desilo? Pa prva stvar, Kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala ja'lemu ma bejne ejdihim wa ma On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti i poslije njih. Huvallahu alladhi la ilaha illa hu alimul gajbi wa shahada huwa rahmanur rahim. On je Allah. Nema Boga osim njega. On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta. Kaže se u suri Teuba لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبالا Da su oni pošli s vama, samo bi vam bili na teretu. Uzvišeni Allah kaže ovdje kada su e, znači licemjeri odbili da idu sa poslanikom na Tebuk, Allah Žiršanu čak govori o tome i da su samo izašli, oni bi vam bili na teretu. Znači, oni to nisu radili, ali i da su radili, Allah zna kako bi to bilo. Kaže se u sljedećem ajetu, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُ لِمَا نُهُ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ A kada bi se oni na Dunjaluk i bili vraćeni, opet bi nastavili raditi ono što im je bilo zabranjeno, jer oni su doista lažljivci. Allah Đelešanu zna, njegovo znanje. Kaže, kada vi nevjednici, oni traži na ahiretu, kažu, Rabbir dži'un, vrati nas. Kaže, oni kad bi bili vraćeni, oni bi opet činili ono što im je zabranjeno. Jer je Allahovo znanje apsolutno. I znači, zna šta je bilo i šta se dešava i šta će biti. <clears throat> Nakon toga druga stvar, znači prvi dio, prvi temelj vjerovanja u kader, tu moramo noćas naučiti, tu moramo vjerovati, jeste da uzvišeni Allah sve apsolutno zna. I detaljno i opširno šta je bilo, šta se dešava i šta će biti. Nakon toga druga stvar, Allah subhanahu wa ta'ala je sve zapisao. Kaže autor, to znači čvrsto vjerenje da je uzvišeni Allah shodno svome sve znanju koje je svemu prethodilo u leuhi mahfuzu, zapisao sve pojedi, pojedinosti, sudbine svih stvorenja i sve šta će se njima dešavati do sudnjega dana. Znači uzvišeni Allah nakon što je sve znao, sve je zapisano, sve sudbine do sudnjeg dana su zapisane. Ovo je veoma bitno da shvatimo. Ovo je Allahovo znanje i ono je zapisano u knjizi koja se zove Lauhi Mahfuz. Kaže se u suri El Hajj 70. ajet Elem ta'lam enna Allahe ja'lemu ma fi samavati wal ardi. Inne dhalike fi kitab, inne dhalike ala Allahi jesir. Zar ne znaš da je Allahu poznato sve što je na nebu i na zemlji? To je sve u knjizi, u levhi mahfuzu. To je u istinu Allahu lahko. Zar ne znaš da Allah poznaje sve što je na nebu i na zemlji? Prvi, to je onaj prvi dio. Allah zna sve što je na nebu i na zemlji. To je sve u glavnoj knjizi, levhi mahfuzu. To je u istinu Allahu lahko. Allah zna sve što je na nebu, zna sve što je na zemlji, sve je to se nalazi u knjizi zapisano i sve je to Allahu lahko. U drugom ajetu kaže se u suri Jasin inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kull shay'in ahsaynahu fi mubin mi ćemo zaista mrtve oživjeti i mi smo zapisali ono što su uradili i dijela koja su iza sebe ostavili sve smo mi to u jasnom vodiču jasno pobrojali sve je to pobrojano i sve je to zapisano znači sve šta će ljudi činiti <clears throat> Kaže se u suri Teuba 51. ajet Kul len yusibena illa ma ketebe Allahu Reci, dogodit će nam se, dogodit se nama, e, se sa nama ono što nam je Allah već zapisao. Nama će se dogoditi ono što je Allah već zapisao. Pa su ovo samo neki argumenti koji potvrđuju e, da je uzvišnji Allah s.w.t. sve zapisao. Imamo o tome vjerodostojne hadise Allahu poslanika alihi salatu wasalam Prenosi se da je Allah poslanik ali se sam kazao uzvišeni Allah zapisao je sudbinu stvorenja 50.000 godina prije nego što će stvoriti nebesa i zemlju, a njegov arš bio je na vodi. Uzvišeni Allah zapisao je, tako stoji u ovom hadisu, uzvišeni Allah zapisao je sudbinu stvorenja 50.000 godina prije nego što će stvoriti nebesa i zemlju, a njegov arš je tada bio na vodi. Znači, e, jasan argument kako kuranski, tako hadisi Božih poslanika, ali se letu selam, na uzvišeni Allah znao šta će ljudi raditi i to je sve zapisano u knjizi koja se zove Lauhi Mahfuz, čuvana knjiga. Nakon toga, bojim se doista toliko je toga što imamo večeras da govorimo, ali inšala. Allah svojom voljom čini šta hoće. Ovo znači bespogovorno i čvrsto vjerovati da je Allahova, da je volja uzvišnog Allaha punovažna i da mora biti sprovedena u djelo. Da je njegova moć neograničena i sveobuhvatna. Da biva ono što on želi da se desi, a da se nikada neće dogoditi ono što on ne želi da se dogodi. Da nema nikakvog kretanja, niti mirovanja, niti iko može krenuti pravim putem, niti u zablud otići osim njegovom voljom i njegovim htjenjem. Znači, volja uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala je apsolutna. Ne može se ništa ni desiti niti bilo kakvo mirovanje, niti bilo kakvo kretanje, niti da neko ode na pravi put, niti neko da ode u zavludu i stramputicu, osim voljom uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, وَرَبُّكَ يَحْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَحْتَارُ Gospodar tvoj stvara i odabire šta hoće. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ A vi ne možete htjeti ništa osim ono što hoće Allah, gospodar svjetova. Znači, volja uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala je apsolutna. Još jednom ćemo to pročitati zbog bitnosti ovoga. Ovo znači bespogovorno i čvrsto vjerovati da je volja uzvišenog Allaha punovažna i da mora biti sprovedena u djelo, da je njegova moć neograničena i sveobuhvatna, da biva ono što on želi da se desi, a da se nikada neće dogoditi ono što on ne želi da se dogodi, da nema nikakvog kretanja, ni mirovanja, niti iko može krenuti pravim putem, niti u zabludi, niti u zabludi otići osim njegovom voljom. Pa smo vidjeli nekoliko argumenata koji potvrđuju e, ovaj veliki princip, princip volje uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. I na kraju, na kraju četvrti princip, a to je Allah subhanahu wa ta'ala je sve stvorio. Ovaj postulat obavezuje vjernika da čvrsto i nepokolebljivo vjeruje da je uzvišeni Allah stvorio sve što postoji, pa čak i čovjekovu bit i suštinu ali i sva svojstva i odlike te njegove biti, kao i njegova kretanja. Također ovo znači vjerovati da je sve osim Allaha stvoreno i to iz adema, apsolutnog nepostojanja, te da je on sve stvorio nakon što ništa osim njega nije postojalo. Četvrta stvar, da bi naše vjerovanje u da bi naše vjerovanje u kader, sudbinu, određenje bilo ispravno. Nakon što smo vidjeli e, da je tu predhodilo Allahovo znanje, da je sve zapisano, da se ništa ne može desiti bez Allahove volje, nakon toga dolazimo do toga da je uzvišeni Allah subhanahu sve stvorio. Da je uzvišeni Allah subhanahu sve stvorio. Kaže uzvišeni Allah, Allahu haliku kulli Allah je stvoritelj svega. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala sve je stvorio iz Adema. Sve je stvorio iz Adema apsolutnog nepostojanja. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala sve je stvorio. Kaže uzvišeni Allah, Allahu haliku kulli šej, Allah je stvoritelj svega. <clears throat> Nakon toga, nakon toga e, e autor ove knjige e, pokušava da govori o nekim pitanjima koja su čovjeku potrebna, a vezuju se za kader. Pa evo e, nekoliko stvari, inšala nadamo se da ćemo moći ako ništa na brzinu preletiti preko tih pitanja. Prva stvar jeste vrste Allahovog određenja. Vrste Allahovog određenja imamo opće određenje. Ova vrsta Allahovog određenja obuhvata u, uređenje i određenje svega što postoji u univerzimu. On poznaje sve detaljno. Ono što se nalazi u univerzumu, sve je zapisano u knjizi Leuhi Mahfuz. Znači imamo opće, opće određenje, opće određenje, to je ono koje je zapisano u e, knjigu Leuhi Mahfuz, sve što će se dešavati. Nakon toga imamo određenje, određenje E, životnog čovjekovog vijeka, pa je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odredio i zapisao i znao koliko će koji čovjek živjeti. Isto tako godišnje predodređenje, godišnje predodređenje biva u noći Lejletul Qadr. To je ono što bude zapisano i spušteno u noći Lejletul Qadr. <clears throat> Kaže na kraju ovdje autor e, na 94. strani E, o dužnostima muslimana u pogledu vjerovanja u kader. Pa kaže na 95. strani, dakle, dužnost je svakog vjernika da priznaje četiri temeljna postulata na kojima se zasniva vjerovanje u kader, o kojima je bilo riječi. Da čvrsto vjeruje da je uzvišeni Allah dobro upoznat sa svime što se događa. Da je on sve to već zapisao. Da je on želio da se tako desi i da je on sve to stvorio. Ove četiri stvari čovjek mora biti ubijeđen. Ove četiri stvari čovjek treba da vjeruje da bi njegovo vjerovanje u kader bilo ispravno i potpuno. Da je uzvišeni Allah sve znao, da je sve zapisano, da je on njegovom voljom se sve desilo i da je on uzvišeni sve to stvorio. <clears throat> Nakon toga e, imamo nekoliko nedoumica koji su veoma bitne, a vezuju se za kader i vjerujem da velik broj ljudi bi volio da čuje odgovor na takva pitanja. Prva stvar jeste slobodna volja. Da li čovjek, ako vjerujemo u kader, vjerujemo da je Allah znao šta će se desiti, da je to sve zapisano, da se desilo njegovom voljom i da je on sve stvorio, da li to isključuje našu e, slobodnu volju? Pa je ispravno da mi vidimo u praktičnom životu da mi svi imamo slobodnu volju. Dvojica ljudi, jedan na raskrsnici odlazi u džamiju, a jedan odlazi u birtiju. Da li je neko natjerao onoga koji je otišao u džamiju da ode u džamiju, a da li je neko natjerao onoga koji je otišao u birtiju ili negdje drugo, da li ga je neko natjerao? Pa je tačno i ispravno da vjerovanje u kader ne znači, e, ne znači Odnosno, s drugim riječima kazano, mi ljudi na Dunjalu koji imamo slobodnu volju, s druge strane, kako bi bilo Allah subhanahu je apsolutno pravedan da ljudi moraju polagati račun na sudnjem danu i nakon toga biti u džennetu ili u džehennemu, a oni na, na dunjalku nisu imali slobodnu volju. Pa je tačno i ispravno da čovjek ima slobodnu volju, da može da bira, a ono što on odabere, to je znao uzvišeni Allah subhanahu da će odabrati i to je uzvišeni Allah subhanahu zapisao. Pa je to jedno veoma bitno pitanje koje bi čovjek vjernik trebao da zna čovjek, čovjek na Dunjaluku, svaki čovjek ima slobodan izbor. Ima slobodan izbor šta će da radi. Da li će da bude pokoran ili će da bude nepokoran. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala فَمَنْ شَاءَ فَمَنْ شَاءَ ila rabbihi me'aba Pa ko hoće gospodaru svome će kao utočište poći. Pa ko hoće. Znači ovdje vidimo da se pripisuje čovjeku htjenje, onaj ko hoće ili onaj ko neće. La nefsen illa Allah ne opterećuje insanja preko, preko njegove mogućnosti. Da čovjek nema slobodu izbora, to bi bilo onda opterećenje nečim što čovjek ne može podnijeti. Kako da odgovaramo na sudnjemu danu za nešto što mi nismo imali mogućnost odabira. Kaže se u suri Kef, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Pa ko hoće, neka vjeruje. Ako hoće, neka ne vjeruje. Ovo svakako nije odobrenje da ljudi ne vjeruju, ali jeste e, odobrenje da čovjek ima slobodnu volju izbora. Čovjek može vjerovati, čovjek može ne vjerovati. Jednostavno nije prisiljen na nešto. <clears throat> Nakon toga isto tako da li vjerovanje u kader isključuje e, uzimanje, ovdje je prevedeno vjerovanje u kader i ulaganje truda. To Arapi kažu el ahdu bil esbab. Da li čovjek ako e, vjeruje u kader, da li je njemu propisano da se trudi da, li da čovjek kaže pa dobro ja vjerujem u kader i ja ću samo sjediti kod kući. Pa je ispravno od akide ehli sunneta vel jeste da vjerovanje u kader podrazumijeva da se čovjek trudi. Nerijetko se nama dešava da u dunjalučkim stvarima mi trčimo i ne kažemo mi kader, ali kada je u pitanju ahire, tada mi se pravdamo kaderom. Pa kao što ako hoćemo da imamo dijete, mi se oženimo i mi e, imamo suprugu i tako dalje, pa onda dođe i dijete, ako hoćemo posao, idemo u školu. Isto tako, ako hoćemo da zaradimo Allahu milost i njegov rahmet i njegov oprost, treba da činimo dobra djela i da poduzmemo sve što je u našoj mogućnosti. Pa je znači propisano da se čovjek trudi. Pa je propisano da se čovjek trudi. <clears throat> Isto tako od pitanja koja su e, interesantna, koja e, nerijetko možemo čuti, a to je e, da li čovjek ima pravo da svoje neispravne postupke pravda kaderom. Nerijetko se dešava kada čovjeku kažete zašto ne klanjaš ili zašto činiš određen grijeh, pa kaže to je tako, kader odredba. E, ovdje je autor doista na jedan lijep način i možda ajde da kažemo malo i duže odgovorio nego što treba, ali odgovorio je na tu nejasnoću da je neispravno da čovjek svoje neispravne postupke pravda kaderom. Prva stvar ako bi neko kazao kada mu kažemo zašto ti činiš to i to da kaže kader, Prvo je pitanje kako neko zna šta mu je kader. To je Allahovo znanje. Mi ne znamo šta je naš kader dok se on ne desi. Ali je s druge strane nas gospodar stvorio i obavijestio nas je da nas je stvorio da njemu robujemo, da njemu budemo pokorni. Naredio nam je ono što nam koristi i zabranio nam što nam šteti. Pa ne može čovjek kazati meni je propisan, meni je sudbina da ne klanjam. Nama je naređeno da klanjamo. Trebamo poduzeti sve da se sačuvamo vatri Pa je neispravno, nelogično da čovjek, da čovjek pravda svoje e, neispravne postupke kaderom. To je jedan odgovor. S druge strane, e, kada je u pitanju dunjalučki pogled, primjer radi navode učenjaci, ako čovjek želi da putuje u neku zemlju, ako čovjek želi da putuje u neku zemlju, i ima jedan put koji je siguran, ima jedan put koji je e, nije siguran, možda se ratuje ili tako. Da li će čovjek krenuti onim sigurnim putem ili onim nesigurnim? Uvijek će krenuti sigurnim putem. Zašto čovjek ne krene nesigurnim putem i kaže ako bude meni kader i odredba, ja ću tu poginuti. Mi u Dunjaluku poduzimamo sve da bi se sačuvali. Isto tako je i, i u ahiretu nije ispravno svoje znači grijehe pravdati, pravdati kaderom, već čovjek treba da poduzme sve što je u njegovoj mogućnosti. Isto tako od pitanja e, od pitanja koja bi trebali da razumijemo, iako je ovo već jedan možda malo i veći stepen, ono što je nama najbitnije su one četiri stvari, kad, četiri e, temeljna postulata, vjerovanje u kader, ali evo spomenut ćemo još nekoliko stvari koje su nam veoma bitne. E, određen broj e, sekti kroz historiju se pojavio jer nus, e, u pogledu kadera nisu razumjeli jedno pitanje, a to je Allahova volja. Kada govorimo o Allahovoj volji, razlikujemo dvije njene vrste. Kosmička, kaderska volja i rade tun kao nije tun kaderije. I, ili drugim riječima kazano, njegova, Allah subhanahu wa ta'ala, sveopće htjenje. Kada je u pitanju kader, velik broj ljudi e, jednostavno došao je u jednu dilemu. Pa primjer radi kada vidi zlo, kada vidi zašto, je, zašto postoji ibli, zašto postoji šetani, e, zar je se sve to desilo Allahovom voljom. Pa ako neispravno shvatimo ova pitanja, jednostavno to nam može napraviti velike probleme u pogledu vjerovanja u kader. Pa mora da znamo da postoje, kada u pitanju uzvišeni Allah, gospodar zemlje i nebesa, imaju dvije vrste volji. Imamo volja kosmička, kaderska volja. tu je njegovo, znači sveopće, sveopće htjenje i šerijetska vjerska e, o, njegova volja koja podrazumijeva samo ono što voli uzvišeni Allah i ono čime je zadovoljan. Imamo stvari znači koje općenito se dešavaju i imamo stvari koje Allah subhanahu voli i traži od svojih robova. Pa ako ispravno razumijemo ovu stvar, onda će nam dešavanje oko nas biti ispravna. Ako želimo da sve shvatimo kroz jednu vrstu volji, onda ćemo definitivno pasti u neku, hajde da kažemo, vrstu kolizije i neispravnog shvatanja. Pa kažu islamski učenjaci, veoma je bitno shvatiti e, šta je šerijatska volja, a šta je tu ova kosmička volja. Odnosno, najbolje je to možda pojasniti e, kakva je razlika između šerijatski i e, kosmički e, Allahu subhanahu wa volje. Prva stvar jeste Allahovom kosmičkom, kaderskom voljom dešavaju se i dešava se i ono što uzvišeni Allah voli i sa čime je zadovoljan i ono što on ne voli i sa čim nije zadovoljan. Znači Allahovom kosmičkom voljom dešava se ono što uzvišeni Allah i voli i ono što ne voli i ono što čime nije zadovoljan i ono čime je zadovoljan. Pa primjer radi, naveli smo primjera e, nekih grijeha ili iblisa, stvaranje iblisa. S druge strane, svojom kosmičkom voljom uzvišenja Allah ponekada želi i stvara neko, nešto što nije samo po sebi cilj, kao što je primjer stvaranje iblisa, e, Allahovo prokljestvo bilo na njega. Treća stvar, ono što je uzvišen Allah odlučio svojom kosmičkom voljom, to se bespogovorno mora desiti. Jer ono što je on odlučio, tako mora i biti. Takav je slučaj recimo sa rođenjem djeteta ili smrćom određene osobi. S druge strane, Allahu, eh, Allah svojom šerijetskom voljom nešto želi, ali nije nužno da se to i ostvari. <clears throat> Takav je primjerice slučaj sa ljudima i njihovim prihvatanjem islama. Pa imamo znači eh, veoma bitna ova dva momenta da čovjek razlikuje šerijetsku e, Allahu subhanahu wa ta'ala volju, to je ono što uzvišeni Allah voli i čime je zadovoljan i imamo kosmičku nešto znači općenito što se mora desiti. E, za kraj mnogo, mnogo, mnogo imamo korisnih stvari, ali evo pokušat ću e, da spomenim nekoliko devijacija vezanih za kader i time ćemo ako Bog da i završiti naše večerašnje druženje. E, znači ovo je poprilično e, široka tema. Ja ću se svakako ponovo opet vratiti e, na bitnost ove knjige da preporučujem svima da pročitaju ovu knjigu. Prva stvar, rekli smo, greške u poimanju kadera na 169. strani, pravdanje kaderom za grijehe i sramotna djela. Pa smo rekli da je neispravno u islamu E, pravdati svoje grijehe koje čovjek počini kaderom, rekli smo da čovjek u islamu ima slobodnu volju i neispravno je pravdati grijehe e, kaderom. Isto tako e, kaže autor sustezanje od pružanja pomoći onima kojima je pomoć prijeko potrebna. Imamo čovjeka kojem je pomoć potrebna i mi kažemo pa to je kader. S druge strane, mi ne znamo, rekli smo šta je kader i nama je naređeno da se međusobno potpomažimo i da se međusobno solidarišemo. <clears throat> Isto tako od neispravnih stvari e, zapostavljanje dovi i nemaran odnos prema njoj. Da čovjek zapostavi dovu zbog kadera. Mi smo rekli nama muslimanima, uzviši Allah s.w.t. naredio je, naredio je činjenje dovi i to nije ništa drugo nego poduzimanje onoga što je, što je hajde kažemo, e, u našoj mogućnosti. Isto tako od neispravnih stvari vezani za kader jeste pokušaj da se putem sihra ili vrađbina ili na bilo koji način sazna nešto iz budućnosti. Mi smo rekli da budućnost ne zna niko osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Mi ne znamo šta je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala znao i šta je to zapisao i neispravno je da čovjek pokušava da sazna nešto iz budućnosti. Isto tako, od stvari koje autor spominje jeste da se čovjek zaklinje da Allah Đelšanu nekome neće oprostiti. Neispravno jer mi ne znamo budućnost i ne znamo kome Allah s.w.t. neće oprostiti. E, od neispravnih stvari vezani za kader, nezadovoljstvo kaderom i prigovaranje Allahovom određenju. Čovjek vjernik trebao bi da poduzne sve što može, čovjek vjernik ima slobodnu volju, ali isto tako da bude zadovoljan Allahovim subhanahu wa ta'ala određenjem. <clears throat> Od neispravnih stvari koji se vezuju za kader jeste zavist. Onaj čovjek koji ispravno vjeruje u Allahu subhanahu wa ta'ala određenje neće biti zavidan ljudima koji ga okružuju. Priželjkivanje smrti. Isto tako, čovjek koji ispravno vjeruje u Allahu subhanahu wa ta'ala odredbu neće priželjkivati smrt jer on ne zna kada je ta smrt za njega dobra, a kada nije. Isto tako samoubistvo, da čovjek sam sebi oduzme život, to je u kolizi sa ispravnim vjerovanjem u kader. Mržnja prema kćerkama. To se nažalost povlači od vremena Božeg poslanika pa sve do dan danas da ljudi kada dobiju žensko dijete, ljute se, nisu zadovoljni kaderom. Mi smo o tome više puta govorili, e, prvo u hadisma vjerodostojnim Božji poslanika, Ali Salatu Selam obećao je posebne nagrade za rađanje i znači za odgajanje ženske djeci. S druge strane, insan ne zna Može se desiti da, da mu se rodi muško dijete i da ima izuzetno velikih problema sa, tim muško, sa, sa muškom djetetom. A s druge strane, možda mu uzviše Allah s.w.t. žensku djecu učini da mu ona čini dobročinstvo i tako dalje. Pa je znači nezadovoljstvo ženskom djecom neispravno poimanje kadera neispravno poimanje kadera, da ne govorimo s dunjaločke strane da insan koji nije zadovoljan time i na kraju krajeva i dunjalučki, kao što je žena rodila to dijete, isto tako i muž je učestvao u, ajde da kažemo, procesu rađanja tog djeteta. U svakom slučaju, braćo moja draga i cijene sestre, eh, ja znam da u slučajima kada čovjek e, želi u jednom kratkom predavanju da ispriča mnogo toga, nerijetko nam se dešava da čovjek onda možda ostane i nedorečen za one najosnovnije stvari. Ono što je nama bitno jeste da hvala uzvišom Allahu na našem bosanskom jeziku imamo izuzetno kvalitetnu knjigu Vjerovanje u Allahu određenje i sudbinu autora Mohameda Ibrahima Elhameda. Ja lično savjetujem svima da ovu knjigu zabave, da je čitaju. Ono što je nama bitno jeste da smo e, shvatili osnovna krucijalna pitanja vezana za kader, šta su tu četiri osnovna postulata vezana za kader, šta bi čovjek vjero, trebao da vjeruje e, vezano za kader, određena e, pogrešna poimanja za kader i određeni odgovori na ta pitanja. Ono što nam ostaje na kraju jeste da se zahvalimo uzvišom Allahu subhanahu koji nas je počastio i poživio da smo završili ovaj projekat kojeg smo mi nazvali Zimska škola Islama. E, isto tako napominjemo da svi oni koji planiraju oko Bog da, e, da e, izlaze na ispite, da, da se do subote ili eventualno subote i nedjelje prijave na e-mail koji smo mi već reklamirali na našoj stranici. Isto tako oni koji žele da uđu u krug izvlačenja za onu jednu umru koju smo ako Bog da odlučili da je dodjelimo za one koji su učestvali na predavanjima, onda neka se do subote i nedjelji potrudi da preslušaju što veći broj predavanja, da ostave neki komentar kako bi poslije ako Bog da elektronskim putem izvukli jednu osobu koju ćemo dodijeliti nagradu odlaska na umru, a nakon toga ćemo odrediti ako Bog da termin kada ćemo imati završni ispit iz svega što smo prešli iz fika, iz akide i iz znači iz hadisa. Ako Bog da e, ispit će biti elektronski, E, ne postoji mogućnost ispita, znači e, da lično neko negdje pristuje, već jedina mogućnost ispita jeste da se bude, znači da se ispit završi e, putem interneta. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da sve ono što smo uradili da nam koristi i na dunjalu koji na hiretu. Molim da subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju subhaneke Allahume ve bihamdike ešhedu en la ilaha illa ente estagfiruke ve etubu